Evariste Nzikomanyanka Anselme irambona ni umuhinga bw'ivyuma sangwa ikaze murano makuru yo kuruno wakane genekerezo rya 9 ukwezi kwa gatandatu na kabiri ano akabagizwe n'ingonkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye ngo arashima intambwe gisata cy'ubutungane kigeze ko mu gukora neza yabishikirije kuri uyu wa gatatu igitega ahimbarijwe umunsi wo gukundisha igihugu no kwibuka imyaka ibiri Petero Nkurunziza yahoze arongoye Burundi ashengeye amezi arenga atatu nayo araheze atamazi ahari muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ibiciro by'ibiribwa bimwe bimwe byaragabanutse ibiciro ku isoko nkuru ya kayanza haraheze indwi ibiharage byahora bigurwa ibihumbi bibiri cyangwa arenga ubu bigurwa igihumbi n'amajana atatu nayo ibiraya byagurwa igihumbi ubu bikaba bigeze ku mafaranga amajana indwi inamashinga amateka y'u Burundi nayo iriko iri igitegeko integuro nako y'itegeko ndasubiye kubaharamutsa ubu naho inkuru imwe imwe kwayo abarundi ngo borema kubera ko ubutungane buri ko buranaguka uwo n'umwihezo utangwa n'umukuru w'igihugu avuga ko intambwe buri kubu ishimishije mu birori byo kuri uyu wa gatatu hahimbazwa umunsi wo gukundisha igihugu no kwibuka imyaka ibiri ihezwa hoze yarongoye Burundi Petero Nkuru nziza shengeye President Evariste Ndayishimiye yavuze ko igikorwa cya mbere kwabaye ukwigiza gusubiriza inyuma abagibiturire abarundi akabahamagarira guhagarika ariko ingeso yo gushigikirana mu makosa kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye duheruka kugira inama n'abarongoye inzego mu butungane zitandukanye ndabumviriza ingene bonyene nabo babona ko bagiye kubyura ubutungane umwe wese mu ntara yiwe ndabumviriza umuti bariko barantoza banyereka aho indwara iri mu butungane n'ingene bwokira hariho icyanshitse gikomeye cyane kuko baravugishije ukuri baravuga n'ingene baburabuzwa mugabo icyanshitse muri byose baravuze bati niba ushaka ko ubutungane mu burundi bugenda neza ubwa mbere banza dukuremo abantu bose bagirizwa ibiturire naratangaye aho umucamanza arya igiturire neza bakamucira n'urubanza agahanwa bagaca mugarukana guca imanza aho nyine byarampozeho ku mutima ndavuga none nk'aho abenegihugu bogira icyizere gute icyo gituma inama nkuru y'ubucamanza turiko turegeranya ayo madosiye yose kuko n'igihugu kidahana hanumwe atabizi yuko igihugu kidahana naho nyene haca haba akajagari mu gihugu ubutungane rero baranyijeje kuko ngene twabatoye twaragerageje kugira iperereza rikwiye mu benegihugu turarondera umucamanza atobaragirizwa igiturire ndabwica ukuri jewe ndabye aho twagejeje amezi n'amezi turiho turarondera abacamanza baba bataragirizwa igiturire nkabona neza yuko ngiye mu ntara numva ko uwo twashyizeho bamwizeye iyo umutwe ukize no hasi haca hakira none rero nagira ndabizeze kandi muze murabafasha na mwebwe kuko hari ikintu conone ubutungane hari ikintu cyo gushyira nako naka ntegerezwa kumushyigikira n'ahari mu makosa bijya n’ibibi bibi mutegerezwa kubona yuko umuntu akoze ikibi ategerezwa gukubitwa intaye mu gahanga kugira igikenye ntigihave ciganza mu gihugu ubu ikitugoye ni izi manza zari zabaye nabi z'akahise izi tuzozica tuzitunganye mugabo duce tubandanye iziza nshasha ntizisubire kutugora uwo rero ni umwihwenzo w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku kuntu gisata cy'ubutungane cyifashe muri kino gihe abarundi rero ngo mu butandukane bwabo ngo barakwiye gufatana mu nda mu gukunda igihugu bishikirizwa n'uwahoze arongoye Burundi Domitien Ndayizeye yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu birori byo kwibuka imyaka ibiri irangiye wahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza yitavye Imana hamwe no guhimbaza umunsi wahariwe gukunda igihugu Domitien Ndayizeye akabona ko bitumvikana ukuntu abarundi bibagora kubana mu gihe hari ibihugu bifise amoko arenga mirongo itatu kandi babana neza tumukurikira uburundi turabufise kandi abarundi turahari turahari abahutu abatutsi abatwa twagiye turabivuga ko ibintu byinshi ariko mumenye yuko hariho ibindi bihugu bifise amoko nka mirongo itatu none ibyo bibaho gute ibyo bundi bambwiye muri kenya amoko agera kuri mirongo ine na twebwe ata bikatunanira kujera kubera tugatangura kwirukana kubera abafise amoko mirongo ine b'abantu nicyo gituma rero ncangaruka kuri rya jambo nyamukuru ry'uno munsi ryerekeye gukunda igihugu ni ijambo rikomeye cyane abantu tutagomba kwibagira njyewe maze kuva mu buhungiro nagiye mbwira abantu nti uwo kwanka no kuri iyo kwifuriza komoka igihe ibihugu bimaze kumenyekana aho bigarukira n'abe n'igihugu barimwo abari bo akaba hasigaye hariho za karankamuntu n'iki n'iki ndabibasabye nshimwe irababaza tuzobigenza gute nitwemere rero ibyo twumvikanye kutwazingiye si byiza ntacyo bitwungura na gitoya we rero akaba yari domisiyano Ndayize yigeze kurongora uburundi integuro y'itegeko isubiramwo itegeko rigenga itegurwa ry'amafaranga leta ikoresha ryo mu mwaka wa bibiri n'umunani ritegekanya ko sentare yubahiriza amatungo ya leta ishobora gucira imanza bakoresheje nabi rya leta byashyikirijwe kuri uno wa kane n'umushikiranganji w'ikigega cya leta mu nama nshingamateka ariko asigura iyo ntego nteguro y'itegeko domicien ndiho ku bwayo yasiguye kandi ko hagiye gukoreshwa ubuhinga bwa none bwo gukurikirana amafaranga yinjira n'ayasohoka n'ayasohoka rero nasohoka hakurikijwe bije porogaramu kurikira umushyikiranganji ajejwe ikigega cya leta domisiyeni ndiho ku bwayo eh, hariho rero kandi eh, n'igice kivuga ingene bwa buryo bwose bw'amafaranga leta iba yegeranije ku mwaka buheza nabwo bugakoreshwa ingene ayo mafaranga aheza agasohoka kugira ngo eh, habonekane neza inzira zirashe nk'uko haboneka inzira zirashe zinye n'uburyo bwinjira haboneke n'inzira zitomboye umuntu ashobora kuraba ko byagenze uko zingene ubwo buryo bw'amafaranga busohoka byari bihasanzwe mugabo eh, hariho n'ubuhinga bwa none tuzokwishimira amahera haba no mu kuyasohora eh, ku buryo bw'uko duheza tukinjizamo na cya kindi tuvuga n'ingingo yerekana ingene ukoresha ifaranga rya leta wese azotegerezwa na wenyine gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo ntihagire ifaranga rica ku ruhande ritamenyekanye mu bisanzwe byari bihasanzwe ariko nk'uko mwabonye hari ingingo zagiye zihinyanyurwa cyangwa zikunganirwa n'izindi hariho n'ibisata rero bijyanye no gukurikirana ingene ayo mafaranga eh, leta yinjiza ikongera ikayakoresha eh, ari naho haca haza rero no kugenzura ingene uburyo bwa leta bwinjira n'ingene busohoka bukoreshejwe aha rero cour de compte eh, nayo ikaronka uruhara rwo gushobora gucira imanza ababa bakoresheje ubwo buryo bwa leta mu gihe hoba habonekanye ibitagenze neza nk'icyo gishasha bikari bisanzwe eh, kihari mu majambo makeya novuga yuko ari integuro yatunganijwe mu ntumbero yo kugira ngo uburyo bwa leta bubonekane neza ingene buriko burinjira ariko bunabonekane neza cyane ingene buriko burasohoka ifaranga ryose risohotse risohoke rigiye kurangura igikorwa hanyuma ntidusohora amafaranga atazoza kuvyara ayandi dusohore amafaranga azoza kuzana kunguko ku butunzi bw'igihugu ni naho twotera imbere isanganiro inama isumba ingimba amakuru arabandanya kuri radio isanganiro dutandukira avugwa mu gisata c'ubudandaji abadandaza bo ku isoko yo ku mutumba rubirizi commune mutimbuzi ntara ya Bujumbura bashima umugambi wo kubaka kijambere iyo soko babona ko hamwe umugambi wo ku iyo soko yo kwakira ibidandazwa bigizwe n'ibifungurwa bivuye hagati mu gihugu woshirwa mu ngiro ubagirira akamaro kanini basaba abariko barubaka iyo iryo soko kwinyarutsa kugira ngo imvura izosubire gutasura bayinjiye jean claude nzamimana yarakubitiyeyo adutegurira inkuru ikurikira ariko ubu tuzoca bibaza kuja mu bibanda yubatse n'amabati iyo soko yubakwa kijambere ifise uburebure bw'imetero mirongo icenda na zitandatu n'ubwaguke bw'imetero mirongo ine n'umunani ibikorwa byo kuyisanura byatanguye mu kwezi kwa gatatu ubu igice cyayo kikaba kimaze gusaswamo isima ibizokurikirwa no kubaka utuzu tw'idandarizo abadandaza bari basanzwe bakorera mu yahahora barashima uwo mugambi ni ukuri twawakiriye neza bijyanye n'ukuntu imvura yagwa ugasanga inkokura abakiriya ntibaze bagatinya ugondo mugabo ubu unya tukaba tubona isoko hariya anya mbona badushiyemo n'agasima ababosi bazoza kudushora kuko bahora batinya ugondo bakajya mu gisagara kuko turabye natwe aho twari turi twaraba mu yandi masoko ukuntu bimeze tugaca turaba twebwe tugasanga ahubwo twebwe turi inyuma y'abandi mu ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani rusama uyu mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka emmanuel sinzohagera yamenyesheje ko iyo soko ishobora kwakira ibidandazwa bigizwe n'ibifungurwa bivuye hagati mu gihugu abadandaza bavuga ko hamwe vyoja mu ngiro vyobagirira akamaro tugiye kuri kotebu mu kugira dugaruke ino twipakiza kabiri twikoreze umukarani agashika kwa makomine aho amakinga cyangwa amamoto ashikira tugaca rero dupipakiza urumva ko byadutwara uburyo burebure ariko hamwe tuzorangurira ngaha bizotugirira akamaro cyane kubera ryatike ntituzoba turishe abo badandaza basaba kandi abariko barubaka kunyarutsa ibikorwa imvura izogaruke barinjiye isoko nshasha ko bokwakwanya kugira ngo izotasure twaragiye muri iyo soko y'iwacu nshasha ya kijambere hariya anya kugira ngo bene gihugu baryoherwe biye batwebwe tudandaza turyohe barahegwe y'ababanza kuhasumira bakaryoherwa icyo dusaba ni uko bogira nk'inguvu bakatunyarukiriza nk'isoko rigahera n'ingoga tugicara uruhande rumwe ku byerekeye umugambi wo gushikiza kuri iyo soko ibidandazwa bivuye hagati mu gihugu na cyane cyane ibifungurwa mu ntwaro bamenyesha ko bikiri mu migambi barindiriye ingingo ntabanduka Jean Claude Nzabimana tugushimire tuve mu rubirizi dukubitire mu isoko nkuru ya Kayanza aho ibiciro by'ibiribwa bimwe bimwe ngo byagabanutse ku isoko nkuru ya Kayanza haraheze indwi zibiri indwi imwe nako akarorero nibiharage byahora bigugwa ibihumbi bibiri canka arenga ubigurwa igihumbi n'amajana atatu nayo ibiraye byagurwa igihumbi ubu bikaba bigurwa amajana indwi abadandaza cyo kimwe n'abaguzi bavuga ko ko ari ukubera ubu bimwe ari mu gihe cy'iyera ryabyo nubwo birukwa Dalin niyo saba umuyobozi w'ibiro mu byo bijejwe harimo uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi kudahendwa n'abadandaza ngo bamanire umwimbu wabo mu masoko n'inkuru tubaza Patrick Sengiyumva Aho twaca ku isoko nkuru ya Kayanza twasanze ibiciro by'ivyimbugwa bitari bike bigenda biragabanuka igiciro haraheze indwi ugereranije no mu kwezi guheze nko ku cimbugwa c'ibiharage nk'akarorero gikunda gusumwa n'abatari bake ivyitwa kinure vyaragabanutse igiciro biva ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana ane bija ku gihumbi n'amajana atatu nayo kirundo biva ku gihumbi n'amajana indwi bigera ku gihumbi n'amajana abiri ibiharage benshi bakunze kwita jone navyo nyene nubwo bitagwiriye ku isoko nkuru ya Kayanza byaragabanutse igiciro biva ku mafaranga ibihumbi bitatu bija ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu nk'uko twavyiganiwe n'abaguzi co kimwe n'abadandaza ku isoko nkuru ya Kayanza eka ngo no ku bindi vyimburwa nk'umuceri igiciro cyaragabanutse n'ahatari cyane kuko ngo umuceri usanzwe witwa kigori wavuye ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu uja ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana abiri mu gihe uwo batazira rugombo wavuye ku mafaranga ibihumbi bitatu ubu ukaba ugurwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku cimburwa c'ibiraya naco nyene ngo ibiciro vyaragabanutse nk'uko twavyiganiwe n'abo nyene kuko ngo ibiraya vyitwa kijumbu vyahora ku gihumbi ubu bigurwa amafaranga amajana indwi nayo ndamagara batazira move vyahora bigurwa igihumbi n'amajana atanu bubikwa amafaranga amajana indwi na mirongo itanu ivyo biruko mu gihe n'igiciro cy'imyumbati cyagabanutse muri ico kiringo nyene kuko ikiro cy'imyumbati cyavuye ku mafaranga amajana indwi kigera ku mafaranga amajana atanu tubajije izo mpande zose baba abaguzi canke abadandaza ku isoko nkuru ya Kayanza batumenyesheje kwigabanuka ry'ivyo biciro rifatiye cyane cyane kuba byinshi mu vyimburwa ari gihe cyo kwera kwavyo kandi kwa henshi umwimbu wabaye mwiza na cyane cyane ku biharage ayo makuru aremezwa kandi ndetse n'abarongoye ibiro bijejwe gukingira ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza adelan niyo saba umuyobozi w'ivyo biro asaba abarimyi ariko kubungabunga umwimbu bimbuye ntibahendwe n'abadandaza ngo bawumarire ku isoko ejo ngo baze basubire bagurira abo badandaza nyene bizimvye mukayanza Patrick Nsengimva ku baradio isanganiro Patrick Nsengiyumva nawe tugushimire tugaruke hano mu gisagara ca Bujumbura aha bafise amazu yo gufunguriramo restaurant ibibanza vy'ubunywero n'amahoteli muri commune mukaza mu gisagara ca Bujumbura Bujumbura basabwa gukomeza isuku n'umutekano aho bakorera bivugwa na Renovas ndayihebura arongoye commune mukaza mu nama yatunganije kuri abo bantu kuri uyu wa kane asigura ko basanze hatari hake isuku ridashemeye utuzu twa sugumwe ari ikibazo ahandi amazi ava muri utwo tuzu yisuka mu miserege itwara amazi mabi kurikira umusitaneri wa komine mukaza muri ano majwi yegeranijwe na jean marie mayunga birakenewe rero yuko by'ukuri bijya bibanza byanyu amaresitora amabara amahoteli mushyiraho ingingo zose zikenewe kugira ngo umutekano n'ituze bigume bitsimbataye ibyo ntituri ko tubabwira twibagiye yuko hariho inzego z'umutekano atakindi zigiyejwe keretse gukurikirana ibijyanye no guhagararira amahoro n'umutekano ariko icyo mukwiye kumenya ni uko ari bonyine babikoze atanguvu tugomba tubamenyeshe yuko quartier yose mu makaritsiye agize ino komine ifise umupolisi w'umupare agejwe gufasha abenegihugu gukurikirana ibijyanye no guhagararira amahoro n'umutekano uwo muntu mwategetse kuba mufise inimero ya telefone yiwe nk'uko mufise inimero ya telefone ya shefu kariti kuko iyo habaye ikintu giteye amakenga bisaba yuko umukozi agenda gutefura shebuja shebuja nawe akagera kuza guhamagara abatware mu gipolisi ugasanga aciye ahamagara komiseri kominari ahamagaye komiseri provinsiyare ugaca usanga birinze guca kure wa muntu agomba gukora ikibi yamaze kwigira birasaba rero yuko abo bapare bo mu makaritiye muba mufise amakontakite yabo kuko nibo bari hafi kandi bajeje urya karitsiye yawe iyo hagize ikintu kigoranye ubwo nyine baba bagushikiriye bari hafi ubwira kabiri navuze ko turabera hamwe ibijyanye n'isuku turangirize ano makuru tubamenyesha ko amazi arenga atatu aheze atamazi ahari muri zone gatumba ni muri komine mutimbuzi ntara ya bujumbura bamwe mu banyagihugu baho baganira na radio isanganiro bavuga ko hari igihe biba ngombwa ko bakoresha amazi mabi nayo iyo baronse amazi meza bakaba bayagura amafaranga igihumbi n'amajana atatu ku ibido ni nkuru ya mugenzi wacu ornera muco twebwe turagowe ahubwo mwege muri mbere nimurabe ikintu mwatuvugira mukaza kuraba ibyo binogo turi ko turavomamwo abanyagihugu muri zone gatumba iri muri komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura bavuga ko babaye mu buzima bugoye aho haciye amezi arenga atanu atamaze meza aharangwa odire niyo nkuru mukenyezi aba ku mutumba wa rubondo muri iyo zone nyene asigura ko bitoroshe kwama baronka amafaranga igihumbi n'amajana atatu yo kugura ikidumu cy’amazi ikibazo c'amazi n'ukuri turarembye turamaze amezi atanu cyangwa atandatu uko tutaronka amazi hari igihe aba yarose ako karasiyo akabura ayo kuboma ayo mazi serafina ndikumana undi mukenyezi aba muri iyo zone amenyesha ko babangamiwe n'indwara zitewe n'isuku rike na cane cane abana jean marie niyongabo agasaba ko ico kibazo cotoregwa inyishu abana birirwa baranywa amazi arimo inzoka abana birirwa baranywa amazi yafiriyemo ibikere abana twirirwa turajyana kwa muganga bagwaye inzoka abana barabara induru ngo bariko bararibwa twebwe turagowe n'ikibazo cy'amazi abantu benshi ntibakimesura uzogura ibido y'icyatatu uze kuyimesurira ko umwana n'umushinga ntahe turangiriza no makuru ku makuru avugwa mu gisata c'inkino aho kuri no wa kane igihe cy'isaha 9 hariya Dar es Salaam muri Tanzania ariho umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba uza kwakira umugwi serukira gihugu wa Cameroon muri za nkino zo gukuranamo kugira ngo haboneke imigwi izokinira igikombe ca nyuma eh, ca ca